บุ๊กทู เจ็ดสิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างบิร์เชย์ริจาเอตเมกบิร์เชย์ชินริจาดะบุลุนมักคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ Saçlarımı kesebilir misiniz? Saçlarımı kesebilir misiniz? อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ Kısa olmasın lütfen. Kısa olmasın, lütfen. สั้นอีกนิดนะครับ Biraz daha kısa lütfen. Biraz daha kısa, lütfen. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ Resimleri basabilir misiniz? Resimleri basabilir misiniz? รูปอยู่ในซีดีครับ Resimler CD'de. Resimler CD'de. รูปอยู่ในกล้องครับ Resimler kamerada. Resimler kamerada. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ Saati tamir edebilir misiniz? Saati tamir edebilir misiniz? กระจกแตก Cam kırılmış. Cam kırılmış. แบตเตอรี่หมด Pil bitmiş. Pil bitmiş. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Gömleği ütüleyebilir misiniz? Gömleği ütüleyebilir misiniz? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Pantolonu temizleyebilir misiniz? Pantolonu temizleyebilir misiniz? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ Ayakkabıları tamir edebilir misiniz? Ayakkabıları tamir edebilir misiniz? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ Bana ateş verebilir misiniz? Bana ateş verebilir misiniz? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ Kibrit veya çakmağınız var mı? Kibrit veya çakmağınız var mı? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับ Kül tablanız var mı? Kül tablanız var mı? คุณสูบซิก้าไหมครับ Puro içiyor musunuz? Puro içiyor musunuz? คุณสูบบุหรี่ไหมครับ Sigara içiyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? คุณสูบไปป์ไหมครับ Pipo içiyor musunuz? Pipo İçiyor musunuz?